أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, şu anki dersimizin konusu bir kimse ifrat hacı yapar da kudüm tavafından sonra say yaparsa ifada tavasın tavafından sonra say yapması gerekir mi? Bu konuyla ilgili olacaktır inşallahü rahman. Soru Bir kimse ifrat hacı yapar da kudum tavafından sonra say yaparsa ifada tavafından sonra say yapması gerekir mi? Cevap Bir kimsenin ifada tavafından sonra say yapması gerekmez. Zira ifrat hacı yapan kimse kudum, tav kudum tavafını ve kudum tavafından sonra da sayı yaparsa bu say haccın sayı olur. Artık ifada tavafından sonra bir daha tavaf yapmaz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim.